Nia lingvo estas tresoro. Antau quelcae tagoi aperis en YouTube filmeto de iuna novlernintino de Esperanto kiu tie flue cae sen accente presentis sin. Si menciis, ke gi gis nun ne havis okazon paroli cun alia esperantisto real visage. Cae si che la cefa motivo por electi esperanton kiel lern objekton estis la perspektivo che en tiu lingvo eblas atingi sufice altan nivelon de regado post nur relative mal longa tempo kai effektive sia exemplo per la filmeto tre ocul frape au eble mi diru orel frape prove montras tion Yes, atingi alta nivelon de regado de la lingvo estas al trebinda celo. Char nur tiam oni akiras valoran tresoron kiu levas la propran mem konstion kai mem valor senton. Ju pli alta la lingvo nivelo estas des pli forte montrigas la avantaggio de esperanto. Nome gia clara strukturo la clara rilato inter parolo cae scribo, la vort forma sistemo, cae gia belsonezzo. Tiui argumentoi al parolas cefe homoin en Norda Americo en Usono, char tie ja regas la angla lingvo cae culturo, cio estas intime ligita cun tiu lingvo. Se homo tie volas malfermisin alla cetera mondo, tiam esperanto bonege taugas por levi la nivelon de la propra personezzo cae por starigi ligoin al homoi cae culturoi de aliae landoi. Do se oni lernas esperanton lautiu motivo, tiam oni povas ricolti personan progresson post nur malonga penado. Esperanto tiel via rigas la homoin, qui occupigas prigi. Tio contrastas al alias inteno, rilate al lingvo lernado. Lerni la weble facilan lingvon por compensi la mancon de talento por lingvo lernado. Usonanoi, cae aliai angla parolantoi, ian espertas tion senton, set europanoi cae asianoi devas lerni la anglan, cae tio por multae lernantoi estas granda pena, ciu ofte conducas al necontentiga resulto. La homoi tiam sercias la causon por la mal successo en si mem. Ili nestias, che culpas la instruado de la angla lingvo, ciu ofte conflictas cun la lernado de la propra lingvo, La angla lingvo estas appena sistemezza. Gi causas mal ordon en la cerbo de iuna lernanto. Gi malaccellas la disvolvon de la sento pri la propria lingvo cae culturo. A parte malbona estas tiu rilate la frua instruado de la angla en bas lerneo au ec en infanvarteio. Bon chance tiu modo nun malfortigis oni nun consideras la lernadon de la angla pli cae pli ciel simplan necesson, cium oni plenumas sen entusiasmo. Tius in teno creas locon por esperanto. Nia lingvo accelas la ordon en niai cerboi, gi subtenas la lernadon de la propra lingvo, cae gi plifortigas la senton pri la valoroi de la propra culturo. Cai gi havas a parte altan propedeutican valoron. Gi subtenas ancau la lernadon de aliai fremdai lingvoi. Doni consciu, che nia lingvo estas tresoro, pri ciu ni povas esti fierai, cai ni povas esti certai, che nia lingvo ne nur transtauros, la nun certe malfacilan tempon, sed che gi ec floros, cae crescos, en la tuta mondo.